ականանետերից հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակվել է ավելի քան 2500 կրակոց։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ ստորաբաժանումների կողմից ձեռնարկված պատասխան գործողությունների արդյունքում հակառակորդի նախահարձակագործողությունները լրացվել են։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը հոկտեմբերի 12-ին հանդիպել է Հայ օկնության միության 71-րդ համահայկական падգամավորական ժողովի անդամների հետ Ատինապետուհի Կարոլին Շամավոնյանի գլխավորությամբ։ Երկրի ղեկավարը բարձր է գնահատել հոմի դերակատարությունը համահայկական տարբեր ծրագրերի իրականացման եւ Արցախին ցուցաբերվող մշտական աջակցության գործում։ Բակո Սահակյանը երախտագիտություն է հայտնել հայ օկնության միության կենտրոնական վարչության նախկին ատենապետուհի Վիգի Մարաշելյանին եւ Արցախի հանրապետության մատուցած ծառայությունների համար ապարգևատրել նրան վաճական բարեպաշտ մեդալով։ Հանրապետության ղեկավարը հաջողություններ է մաղթել նորընտիր ատենապետուհի Կարոլին Շամավոնյանին իր պատասխանատու աշխատանքում։ Բակո Սահակյանը պատասխանել է ներկաների կողմից բարձրացված տարաբնույթ հարցերին։ Արցախի հանրապետության վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը երեք այցելել է կառավարությանը առընթեր արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայություն եւ մի խումբ աշխատակիցների ապարգևատրել հուշամեդալով եւ պատվոգրով։ Վարչապետը իր ելույթում շեշտել է, որ այցը առիթ է գնահատելու կատարված աշխատանքները եւ քննարկելու ծառայության հետագանելիքները։ Արայիկ Հարությունյանը մասնավորապես ասել է. Տարին աննախադեպ էր, քանի որ ամռանը ունեցել ենք խիստ հրդեհավտանգ իրավիճակ, Պետք է փրկեինք տարվա բերքը հրդեհներից, ցաներ պայքար ենք մղել եւ կարողացել պատվով դուրս գալ։ Հրդեհները կանխելու ուղղությամբ նախապատրաստական աշխատանքներ են կատարվել, սակայն չեն կարող դրանք բավարար համարել։ Ոստի պարտավոր ենք սխալները հաշվի առնել եւ հետագա տարիներին ճիշտ ժամանակին կանխարգելիչ միջոցառումներ իրականացնել։ Արայիկ Հարությունյանը վարչապետի հուշամեդալով եւ պատվոգրով ապարգևատրել է ծառայության մի խումբ աշխատակիցների 2015 թվականին հանրապետությունում հացատիկային մշակաբույսերի բերքահավաքի անկորուստ աշխատանքների իրականացմանը աջակցելու, հրդեհավտանգ իրավիճակները վերահսկելու եւ առաջացած հրդեհների դեմ պայքարին ակտիվ մասնակցություն ցուցաբերելու համար։ Ես շատ տեղերում անձամբ եմ տեսել ձեր անձնվեր աշխատանքը, այդ պատճառով եկել եմ շնորհակալություն հայտնելու նշել է կառավարության ղեկավարը։ Ծառայության պետ Արթուր Հարությունյանը շնորհակալություն է հայտնել վարչապետին ընդգծելով, որ թիմը միշտ պատրաստ է իր արժև դրված խնդիրներին սրտացավ կերպով մոտենալ եւ լուծումներ տալ դրանց։ Արայիկ Հարությունյանը շրջել է ծառայության նոր շենքով, ծանոթացել ստեղծված պայմաններին եւ տվել համապատասխան հանրարարականներ։ Ռուսաստանի հայերի միության համագումարը Լեռնային Ղարաբաղի իրադրության մասին բանաձև է ընդունել։ Այս մասին ասել է միության փոխնախագահ Լևոն Մանուկյանը։ Նա նշել է, որ համագումարի արդյունքում վերընտրվել է Ռուսաստանի հայերի միության խորհուրդը, միության նախագահ է վերընտրվել Արա Աբ รา համյանը։ Լևոն Մանուկյանը հայտնել է, որ համագումարի ժամանակ Արա Աբ รา համյանը մանրամասն պատմել է այն ծրագրերի մասին, որոնք իրականացվել են Հայաստանում, Լեռնային Ղարաբաղում եւ Ռուսաստանում։ Քննարկվեց Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի տարածքի գնդակոծության Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում սադրանքների հետ կապված իրավիճակը։ Որպես Ռուսաստանի քաղաքացի, որը Հայաստանի ռազմավարական դաշնակիցն է, մեզ նույնպես դա անհանգստացնում է։ Այդ պատճառով մենք եւս մեկ անգամ հայտարարությամբ դիմեցինք ադրբեջանական կողմին կոչանելով չխախտել համաձայնությունները, հակամարտության լուծումը չտանել ռազմական հարթություն, այլ հարցը լուծել բացառապես խաղաղ բանակցությունների միջոցով, ասել է Լևոն Մանուկյանը։ Ռուսաստանի հայերի միությունը իր ներդրումն ունի Արցախի եւ Ռուսաստանի միջև բարեկամական կապերի ամրապնդման գործում։ Այս մասին նշված է միության 5-րդ համագումարին ուղված ԼՂ նախագահ Բակո Սահակյանի ողջույնի ուղերձում, որը ընթերցել է արտգործնախարար Կարեն Միրզոյանը։ Ուղերձում նշվել է նաև, որ միությունը աջակցում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում կարևոր նախագծերի իրականացմանը եւ Արցախի մասին անաչառ տեղեկատվության տարածմանը։ Ըստ զորացրված զինծառայողների իրավունքների պաշտպանության միության նախագահ Ռազմիկ Ռուշանյանի, Արցախի եւ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը ի վիճակի են կատարելու պաշտպանության իրենց արժեվ դրված ցանկացած խնդիր եւ համարժեք պատասխան տալ հակառակորդին։ Նրա խոսքով ազատամարտիկները, եթե պետք լինի, վաղնել զենք կվերցնեն ու նորից կգնան կռվի։ Ղարաբաղում մեծամասշտաբ պատերազմի վերադարձի մասին խոսելը վաղ է, սակայն Բաքվում եւ Երևանում ղեկավարները ավելի ու ավելի են իրենց ներքաշում ռազմական իրավիճակների մեջ, որոնցից դժվար կլինի հրաժարվել։ Այս մասին կորցնելով վերահսկողությունը Կովկասում վերտարությամբ լույս տեսած հոդվածում գրել է բրիտանացի լրագրող Թոմաս Դևալը։ Նրա կարծիքով բանը միայն Ռուսաստանի ձեռքը չէ, թեև նրա վարկը նաև չի օգնում կողմերին։ Կովկասում վտանգա այնն է, որ ոչ ոք ամբողջովին չի գրում պատասխանատվությունը, իսկ Ղարաբաղը Ուկրաինայից մինչև Սիրիա ձգվող ռուսական անկարգությունների շղթայի մի օղակն է։ 1994 թվականին ռազմական գործողությունների ավարտից հետո Ղարաբաղյան հակամարտությունը երբեք սառեցված չի եղել, նշել է Դևալը։ Չնայած նրան, որ չլուծված հակամարտությունը խցանել է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի զարգացումը, կողմերից ոչ մեկը պատրաստ չէ գնալ ցավոտ փոխզիջման, որը կհանգեցնի խաղաղության։ Ինչ վերաբերում է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբին, Դեվալը ենթադրում է, որ վերջին ժամանակներս Մինսկի խումբը հակամարտությունը կառավարելու վարժություն է դարձել փոքր ամբիցիաներով եւ հակամարտության կարգավորման նույն փոքր հնարավորություններով։ Բացի այդ, Ռուսաստանի եւ Արևմուտքի միջև Ուկրաինայի հարցով տարաձայնությունները ավելի են թուլացրել խաղաղության գործընթացը։ Երեք Ստեփանակերտի Սայեդ Նովայի անվան քոլեջում կայացավ դանիական Vox Viva երգչախմբի համերգը։ Ներկայեին քոլեջի դասախոսներ, ուսանողներ, հյուրեր։ Մանրամասները Վարսիկ Հարությունյանի ռեպորտաժում։ Vox Viva երգչախումբը առաջին անգամ է Արցախում։ Երգչախմբի անդամները նախ իրենց տպավորությունների մասին են պատմում, այնուհետև ներկայացնում համերգային ծրագրում ընդգրկված երգերը, որոնք պատմում են Դանիայի բնության մշակույթի մասին։ Լինելով առաջին անգամ Արցախում մենք շատ տպավորված ենք, շատ երկար ճանապարհ ենք անցել, որպեսզի ելույթ ունենանք այստեղ։ Երկար ենք սպասել այս համերգին եւ շատ ուրախ ենք այսօր ողջունելու ձեզ։ Սիրում ենք Արցախը, նրա հրաշագեղ բնությունը։ No mountains, but a lot of sea around us. Իդեպ համերգային ծրագրի մեջ ընդգրկված էր նաև Արցախյան բնությանը վերաբերող երգեր։ Դալիճում ներկա փոքրիկներին ուրախություն պատճառեց հատկապես նրանց նվիրված երգը։ Նման համերգները Արցախցի հանդիսատեսի համար շատ կարևոր են, նշեց հանդիսատես Վեհանուշ Հովսեփյանը։ Անչափ ուրախալի է տեսնել այս ազգի մշակույթը մեր երկրում վերջերս հաջախակի ենք տեսնում, թե մայրաքաղաք Ստեփանակերտում տարբեր պետությունների ինչքան են հաջախում այստեղ տարբեր համերգային ծրագրերով։ Եվ ես որպես երիտասարդ քաղաքացի շատ ուրախ եմ տեսնել տարբեր պետությունների երաժշտությունը, երգը ծանոթանալ նրանց մշակութային օջախների հետ եւ սա լինելով հերթականը կարող եմ ասել, որ ողջունելի է մեր մշակույթի նախարարության հերթական քայլը մեզ համար մեծ պատիվ է տեսնել ու լսել տեսնել, շատ հաճելի է։ Անչափ ուրախալի է տեսնել այլ ազգի մշակույթը մեր երկրում։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Հայաստանի Հանրապետության Կրթության եւ Գիտության նախարարության Գյումրու ընտանիքման գապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնի մոտ 40 սաներ այցելել են Արցախ, պատմում է Աննա Ղուկասյանը։ Այցի նպատակն է ցանոթանալ Արցախի պատմամշակութային կոթողներին եւ տեսարժան վայրերին, իրականացնել հարակից տարածքների մաքրման աշխատանքներ, դեռահասների համար կազմակերպել ազգային արհեստի ու արվեստի վարպետաց դասեր, հանդես գալ ազգագրական երկու պարով, նաեւ ցուցադրել սահիկահանդես արևմտյան Հայաստանի եկեղեցիները 3 եւ այսօր թեմայով։ Կենտրոնի ղեկավար Արթուր Մինասյանի խոսքով շատ կարևոր էր հատկապես այցը Ստեփանակերտի Քրիստափորիվանյանի անվան ռազմամարզական վարժարան, որտեղ կենտրոնի պատանիներն ու աղջիկները հնարավորություն ունեցան բարեկամական կապեր ամրապնդել վարժարանի սաների հետ, ծանոթանալ նրանց մարտական առօրյային։ Արդեն 4-րդ այցն է մեր կենտրոնի մանկավարժների եւ սաների կողմից, այս անգամ մեր ծրագիրը գրում էր մշակութային բազմազանությունը մարդկության ժառանգությունն է խորագիրը, քանի որ մենք արդյոք դպրոցական կրտոջախենք, շատ կարևորում ենք երեխաների մասնագիտական դաստիարակությունը, Բնականաբար ռազմահայրենասիրական դաստիարակությունը առաջի տեղն է մեր մոտ զբաղեցնում։ Մենք խիստ կարևորում ենք եւ մեր գործընկերների հետ իմանալով, որ ճշտելով իրենցից, որ վարժարանը գործում է, մենք ինքներս ցանկություն հայտնեցինք ունենալ պաշտպանության թույլտվությունը հրամանատարության վարժարանի եւ ծանոթանալ, բայց ճանաչողական էր, բայց մենք արդեն ենթադրում ենք, որ հաջորդ տարվա համար պատասխան այցով հյուրընկալենք մեր ապագա տալ հայրենիքի պաշտպաններին։ Ընտանիք կենտրոնի պատանիները տպավորված են։ Նրանք չէին սպասում, որ ռազմական վարժարանի զինվորական համազգեստով ու խրող տարտակինով սաների շարքերում կհանդիպեն նաև աղջիկ սաների։ Տեսնելով թե ինչպես են նրանք զինվորական երթով անցնում շարային հրաապարակով, մեր մեջ էլ է ցանկություն առաջանում ծառայելու եւ բոլոր դժվարություններն հաղթահարելու, ասում է ազգագրական պարերի վարպետ կենտրոնի պարուսուց Եղիշե Դավթյանը։ Առաջի անգամ եղավ վարժարանում շատ մեծ տպավորություն ստացա թե մեր երդասարտների մեջ շնորհակալություն հայտնենք մեր սպաներին իրենց ուսուցիչներին, որ իրենց աշխատանքի շնորհիվ ունեցել են արդեն այսքան մեծ, այսպես ասած, արդեն բանակ։ Իրենց նայելով մենք էլ ցանկացանք ծառայենք մեր հայրենիքին։ Նկատեցինք, որ նաև երկու աղջիկ ծառայագից ունեն ու ասացին, որ արդեն մյուս տարվանից ավելի շատ կլինի հոսք աղջիկների։ Շատ մեծ բավականություն ստացանք իրենց քայլելուց, իրենց խրոխտ կանգնելուց։ Շնորհակալություն հայտնենք իրենց սպաներից, որ ասպես սերունդ են դասիրագուն Աննա Ղուկասյան այսօր մարզասերների համար Բերլինում անցկացված արագ շախմատի աշխարհի առաջնության հաղթողի տիտղոսը նվաճել է Ֆիդեի առաջատար աշխարհի գործող չեմպիոն Մագնուս Կարլսենը։ Նորվեգացի գրոսմաստերը 15 տուրերում հավաքել է 11.5 միավոր եւ երկրորդ տարին անընդմեջ հրճակվել արագ շախմատի աշխարհի չեմպիոն։ 158 մասնակիցների մեջ երկրորդ տեղը 10.5 միավորով գրավել է ռուս Յան Նեպոմնյաշին, իսկ Թեյմուր Ռաջաբովը նույն ցուցանիշով դարձել է բրոնզե մեդալակիր։ 10.5 միավոր էր հավաքել նաև 4-րդ տեղում հայտնված կուբացի Լեյներ Դոմինգեսը։ Հայաստանի ներկայացուցիչներից լավագույն արդյունքը գրանցել է Վլադիմիր Հակոբյանը, որը 9 միավորով գրավել է 35-րդ տեղը։ Հայկական շախմատի առաջատար Լևոն Արոնյանը հավաքել է 8.5 միավոր։ Հոկտեմբերի 13-ին Բերլինում կմեկնարկի կայծակնային խաղի աշխարհի առաջնությունը, որում Արոնյանի, Ցակոպյանից եւ Պետրոսյանից բացի Հայաստանը կներկայացնեն նաեւ Սերգեյ Մովսիսյանը, Հրանտ Մելքումյանն ու Զավեն Անդրեասյանը։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, հնարապետության տարածքում սպասվում են անպամած եղանակ, անձրև, վարկյանում 2-ից 5 մետր արագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 7-ից 11, ցերեկը 14-ից 19 աստիճան տաքություն։ Լրատվական ծրագիրն ավարտվեց։